pars quinquagesima secunda vulgate clementine hac transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest liber neemie caput primum verba neemie filii elchie et factum est in mense casleu anno vigesimo et ego eram in susis castro et venit anani unus de fratribus meis ipse et viri ex Iuda et interrogavi eos de Iudeis qui remanserant et supererant de captivitate et de Hierusalem et dixerunt mihi qui remanserunt et relicti sunt de captivitate ibi in provincia in afflictione magna sunt et in obrobrio et murus Jerusalem dissipatus est, et porta eius combuste sunt igni. Cunque audissem verba uiusce modi, sedi et flevi, et luxi diebus multis, ieiunabam et orabam ante faciem Dei celi, et dixi, queso Domine Deus celi fortis, magne acque terribilis, qui custodis pactum, et misericordiam cum his qui te diligunt et custodiunt mandata tua fiant aures tue auscultantes et oculi tui aperti ut audias orationem servi tui quam ego oro coram te hodie nocte et die pro filis Israel servis tuis et confiteor pro peccatis filiorum Israel quibus peccaverunt tibi ego et domus patris mei peccavimus vanitate seducti sumus et non custodivimus mandatum tuum et ceremonias et iudicia quae precepisti Moisi famulo tuo memento verbi quod mandasti Moisi servo tuo dicens cum transgressi fueritis ego dispergam vos in populos et si revertamini ad me et custodiatis praecepta mea et faciatis ea et iam si abducti fueritis ad extrema celi inde congregabo vos et reducam in locum quem elegi ut habitaret nomen meum ibi et ipsi servi tui e populus tuus quos redemisti in fortitudine tua magna et in manu tua valida obsegro domine sit auris tua attendens adorationem servi tui et adorationem servorum tuorum qui volunt timere nomen tuum et dirige servum tuum hodie et da ei misericordiam ante virum hung ego enim eram pincerna regis caput secundum Factum est aute in mense Nisan anno vigesimo Artaxerxis regis et vinum erat ante eum et levavi vinum et dedi regi et eram quasi languidus ante facie meius Dixi quo mihi rex quare vultus tuus tristis est cum te egrotum non videam non est hoc frustra sed malum nescio quod in corde tuo est et timui valde ac nimis et dixi regi rex in aeternum vive quare non mereat vultus meus quia civitas domus sepulcrorum patris mei deserta est et porta eius combuste sunt igni et ait mihi rex pro quare postulas et oravi deum celi et dixi ad regem si videtur regi bonum et si placet servus tuus ante faciem tuam ut mittas me in Iudeam ad civitatem sepulcri patris mei et edificabo eam dixitque mihi rex et regina quae sedebat iusta eum usque ad quod tempus erit iter tuum et quando reverteris et placuit ante vultum regis et emisit me et constitui ei tempus et dixi regi si regi videtur bonum epistolas det mihi ad duces regionis trans flumen ut traducant me donec veniam in Judeam et epistolam ad Asaph custodem saltus regis ut et mihi linea ut tegere possim portas turris domus et muros civitatis et domum quam ingressu fuero et de mihi rex iusta manum Dei mei bonam mecum, et veni ad aduces regionis trans flumen, dedique eis epistolas regis, miserat autem rex mecum principes militum et equites, et audierunt sana ballat oronites, et tobias servus ammanites, et contristati sunt afflictione magna, quod venisset homo qui quereret prosperitatem filiorum Israel. Et veni Jerusalem, et eram ibi tribus diebus, et surrexi nocte ego, et viri pauci mecum, et non indicavi cuiquam quid Deus dedisset in corde meo ut facerem in Jerusalem. Et iumentum non erat mecum, nisi animal cui sedebam, et egressus sum per portam vallis nocte, et ante fontem draconis, ed ad portam stercoris, et considerabam murum Jerusalem dissipatum, et porta seius consumta signi, et transivi ad portam fontis, et ad aque ductum regis, et non erat locus iumento, cui sedebam ut transiret, et ascendi per torrentem notte, et considerabam murum et traversus veni ad portam vallis et redii. magistratus autem nesciebant quo abissem aut quid ego facerem sed et iudeis et sacerdotibus et optimatibus et magistratibus et reliquis qui faciebant opus usque ad id loci nihil indicaveram et dixi eis vos nostis afflictionem in equa sumus quia Hierusalem deserta est et porta eius consunte sunt igni venite et edificemus muros Hierusalem et non simus ultra obrobrium et indicavi eis manum dei mei quod esset bona mecum et verba regis quae locutus esset mihi et aio surgamus et edificemus et confortate sunt manus eorum in bono audierunt autem sanaballat horonites et tobias servus ammanites et gosem arabs et subsannaverunt nos et despexerunt dixerunque quae est haec res quam facitis nunquid contra regem vos rebellatis et redidi ei sermonem dixique ad eus deus celi ipse nos iuvat et nos servi eius sumus surgamus et edificemus vobis autem non est pars et justitia et memoria in jerusalem caput tertium et surrexit elias ib sacerdos magnus et fratres eius sacerdotes et edificaverunt portam gregis ipsi sanctificaverunt eam et statuerunt valva seius et usque turrim centum cubitorum sanctificaverunt eam usque turrim ananeel et iusta eum edificaverunt viri Jericho, et iusta eum edificavit zacur filius amri portam autem piscium edificaverunt filii asna ipsit exerunt eam statuerunt valva seius et seras et vectes et iusta eos edificavit marimut filius urie filii acus et iusta eum edificavit mosolam, filius barachie filii mesedebel et iusta eos edificavit sadoc filius bana et iusta eos edificaverunt Tehueni. optimate sautem eorum non supposuerunt colla sua in opere domini sui et portam vetrem edificaverunt joiada filius fasea et mosolam filius besodia ipsi texerunt eam et statuerunt valva seius et seras et vectes et iusta eos edificaverunt Meltias Gaboaonites, et Iadon Meronatites viri de Gabaon et Masfa pro duce qui erat in regione trans flumen et iusta eum edificavit Esiel filius Araia Aurifex et iusta eum edificavit Ananias filius Pigmentarii et di miserunt Hierusalem usque ad murum plate latioris et iusta eum edificavit Raphaia filius Ur princeps vici Hierusalem et iusta eum edificavit Iedaia filius Haromaf, contra domum suam et iusta eum edificavit Hattus filius Azebonie. Mediam partem vici edificavit Melchias, filius erem et asub filius faat moab et turrim furnorum et iusta eum edificavit sellum filius aloes princeps medie partis vici Jerusalem et ipse et filie eius et portam vallis edificavit hanun et habitatores zanoe ipsi edificaverunt eam Estatuerunt valvas eius et seras et vectes et mille cubitos in muro usque ad portam sterquilinii et portam sterquilinii edificavit Melchias filius Recab princeps vici Batacaram ipse edificavit eam et statuit valvas eius et seras et vectes et portam fontis edificavit sellum filius colosa princeps pagi masfa ipse edificavit eam et texit et statuit valva seius et seras et vectes et muros piscine et siloe in hortum regis et usque ad gradus qui descendunt de civitate david posteum edificavit neemias filius asboc princeps dimidie partis vici Betsur usque contra sepulcrum David et usque ad piscinam quae grandi opere constructa est et usque ad domum fortium posteum edificaverunt levite reum filius benni posteum edificavit Hasebias princeps dimidie partis vici caelae in vico suo posteum edificaverunt fratres eorum bavai filius enadad princeps dimidie partis ceile, et edificavit justa eum aser filius iosue princeps masfa, mensuram secundam contra ascensum firmissimi anguli posteum in monte edificavit baruch filius zachai mensuram secundam Ab angulo usque ad portam domus Eliasib, sacerdotis Magni. Posteum edificavit Merimuth, filius Urie, filii Hacus, mensuram secundam, a porta domus Eliasib. Donec estenderetur domus Eliasib. Et posteum edificaverunt sacerdotes viri de campestribus Jordanis post eum edificavit Benjamin et Asub contra domum suam et post eum edificavit Azarias filius Maasie fili Ananie contra domum suam post eum edificavit Benui filius Henadad mensuram secundam a domo Azarie usque ad flexuram et usque ad angulum Falel filius Ozzi contra flexuram et turrim quae eminet de domo regis excelsa id est in atrio carceris posteum fadaia filius pharos natinei autem habitabant in ofel usque contra portam aquarum ad orientem et turrim quae prominebat posteum edificaverunt tacueni, mensuram secundam e regione a turre magna et eminente usque ad murum templi sursum autem a porta et quorum edificaverunt sacerdotes unus quisque contra domum suam post eos edificavit sadoc filius emmer contra domum suam et post eum edificavit semaia filius sechenie custos porte orientalis posteum edificavit Anania filius Selemie et Anun filius Selef sextus mensuram secundam posteum edificavit Mosollam filius Barachie contra Gasophylacium suum posteum edificavit Melchias filius Aurificis usque ad domum Natineorum et scruta vendentium contra portam judicialem et usque ad cenaculum anguli et inter cenaculum anguli in porta gregis edificaverunt aurifices et negotiatores caput quartum factum est autem cum audisset sanaballat quod edificaremus murum iratus est valde et motus nimis subsannavit iudeos et dixit coram fratribus suis et frequentia samaritanorum quid iudei faciunt imbeciles num dimittent eos gentes num sacrificabunt et complebunt in una die nunquid edificare poterunt lapides de acervis pulveris qui combusti sunt sed et tobias amanites, proximus eius ait edificent si ascenderit vulpes transiliet murum eorum lapideum audi deus noster quia facti sumus despectui converte obrobrium super caput eorum et da eos in despectionem in terra captivitatis ne operias iniquitatem eorum et peccatum eorum coram facie tua non deleatur quia irriserunt edificantes itaque edificavimus murum et coniunximus totum usque ad partem dimidiam et provocatum est cor populi ad operandum Factum est autem cum audisset Sanaballat et Tobias et Arabes et Ammanite et Azoti quod abducta esset cicatrix muri Jerusalem et quod cepissent interrupta concludi irati sunt nimis et congregati sunt omnes pariter ut venirent et pugnarent contra Jerusalem et moli rentur insidias et oravimus deum nostrum et posuimus custodes super murum die ac notte contra eos dixit autem Judas, debilitata est fortitudo portantis et humus nimia est et nos non poterimus edificare murum et dixerunt hostes nostri nescient et ignorent donec veniamus in medium eorum et interficiamus eos et cessare faciamus opus factum est autem venientibus iudeis qui habitabant iusta eos et dicentibus nobis per decem vices exonibus locis quibus venerant ad nos statui in loco post murum per circuitum populum in ordinem cum gladiis suis et lanceis et arcubus et per spexi atque surrexi et aio ad optimates et magistratus et ad reliquam partem vulgi nolite timere a facie eorum domini magni et terribilis mementote et pugnate pro fratribus vestris filiis vestris et filiabus vestris et uxoribus vestris et domibus vestris factum est autem cum audissent inimici nostri nuntiatum esse nobis dissipavit deus consilium eorum et reversi sumus omnes ad muros unus quisque ad opus suum et factum est a die illa media pars juvenum eorum faciebat opus et media parata erat ad bellum et lance et scuta et arcus et lorice et principes post eos in omni domo iuda edificantium in muro et portantium onera et imponentium una manu sua faciebat opus et altera tenebat gladium edificantium enim unus quisque gladio erat acintus renes et edificabant et clangebant bucina iusta me et dixi ad optimates et ad magistratus et ad reliquam partem vulgi opus grande est et latum et nos separati sumus in muro procul alter ab altero in loco quo cumque audieritis clangore motube illuc concurrite ad nos deus noster puniabit pro nobis et nos ipsi faciamus opus et media pars nostrum teniat lanceas ab ascensu aurore donec grediantur astra in tempore quoque illo dixi populo unus quisque cum puero suo maneat in medio Hierusalem et sint nobis vices per noctem et diem ad operandum ego autem et fratres mei et pueri mei et custodes qui erant post me non depone bamus vestimenta nostra unus quisque tantum nuda abatur ad baptismum caput quintum et factus est clamor populi et uxorum eius magnus adversus fratres suos iudeos et erant qui dicerent filii nostri et filie nostre multae sunt nimis accipiamus pro pretio eorum frumentum et comedamus et vivamus et erant qui dicerent agros nostros et vineas et domus nostras apponamus et accipiamus frumentum infame et alii dicebant mutuo sumamus pecunias in tributa regis demusque agros nostros et vineas et nunc sicut carnes fratrum nostrorum sic carnes nostrae sunt et sic ut filii eorum ita et filii nostri et se nos subiugamus filios nostros et filias nostras in servitutem et de filiabus nostris sunt famule nec habemus unde possint redimi et agros nostros et vinias nostras ali possident et iratus somnimis cum audissem clamorem eorum secundum verba hac cogitavitque cor meum mecum et increpavi optimates et magistratus et dixi eis usurasne singuli a fratribus vestis exigitis et congregavi ad versum eos concionem magnam et dixi eis nos ut scitis redemimus fratres nostros iudeos qui venditi fuerant agentibus secundum possibilitatem nostram et vos igitur vendetis fratres vestros et redimemus eos et siluerunt nec invenerunt quid responderent dixique ad eos non est bona res quam facitis quare non in timore dei nostri ambulastis ne exprobretur nobis a gentibus inimicis nostris et ego et fratres mei et pueri mei commodavimus plurimis pecuniam et frumentum non repetamus in commune istud as alienum concedamus quod debetur nobis Redite eis hodie agros suos et vineas suas et oliveta sua et domos suas quin potius et centesimum pecuniae frumenti vini et olei quam exigere soletis sabeis date pro illis et dixerunt, redemus et abeis nihil coeremus sicque faciemus ut loqueris et vocavi sacerdotes et adiuravi eos ut facerent iusta quod dixeram in super excussi sinum meum et dixi sic excutiat deus omnem virum qui non compleverit verbum istud de domo sua et de laboribus suis sic excutiatur et vacuus fiat et dixit universa multitudo Amen. Et laudaverunt Deum. Fecit ergo populus sicut erat dictum. Adie autem illa qua preceperat rex mici ut essem dux in terra Iuda ab anno vigesimo usque ad annum trigesimum secundum artaxerxis regis per annos duodecim ego et fratres mei annonas quae ducibus debebantur non comedimus. Duces autem primi, qui fuerant ante me, gravaverunt populum, et acceperunt ab eis in pane, et vino, et pecunia, quotidie ciclos quadraginta, sed et ministri eorum depresserunt populum. Ego autem non feci ita propter timorem Dei qui in potius in opere muri edificavi et agrum non emi et omnes pueri mei congregati ad opus erant iudei quoque et magistratus centum quinquaginta viri et qui veniebant ad nos de gentibus quae in circuitu nostro sunt immensa mea erant parabatur autem mihi per dies singulos Bos unus arietes sex electi exceptis volatilibus et inter dies decem vina diversa et alia multa tribuebam in super et annonas ducatus mei non aquesivi valde enim attenuatus erat populus memento mei deus meus in bonum secundum omnia quae feci populo huic caput sextum factum est autem cum audisset sanaballat et tobias et gossem arabs et ceteri inimici nostri quod edificassem ego murum et non esset in ipso residua interruptio usque a tempus autem illud valvas non posueram in portis miserunt sanaballat et gossem ad me dicentes veni e percutiamus fedus pariter in viculis in campo ono ipsi autem cogitabant ut facerent mihi malum misi ergo ad eos nuntios dicens opus grande ego facio et non possum descendere ne forte negligatur cum venero et descendero ad vos Miserunt autem ad me secundum verbum hoc per quatuor vices, et respondi eis justa sermonem priorem, et misit ad me sanaballat justa verbum prius quinta vice puerum suum, et epistolam habebat in manu sua scriptam hoc modo. In gentibus auditum est, et gossem dixit, quod tu et iudei, cogitetis rebellare et propteria edifices murum et levare te velis super eos regem propterquam causam et profetas posueris qui praedicent de te in Jerusalem dicentes rex in Judea est auditorus est rex verba hac id circo nunc veni ut ineamus consilium pariter Et misi ad eos dicens, non est factum secundum verba hec, quae tu loqueris, de corde enim tuo tu componis hec. Omnes enim hi terrebant nos, cogitantes quod cessarent manus nostre ab opere, et quae seremus, quam ob causam magis confortavi manus meas et ingresso sum domum semae filii dalaie, filii metabel secreto qui ait tractemus nobiscum in domo dei in medio templi et claudamus portas aedis quia venturi sunt ut interficiant te et nocte venturi sunt ad occidentum te et dixi non quisquam siminis mei fugit et quis ut ego ingredietur templum et vivet non ingredier et intellexi quod deus non misis et eum sed quasi vaticinans locutus esset ad me et obias et sanaballat conduxissent eum acceperat enim pretium ut territus facerem et peccarem et aberent malum quod exprobrarent mihi memento mei domine tobia et sana ballat justa opera eorum talia sed et noadie profete et ceterorum profetarum qui terrebant me completus est autem murus vigesimo quinto die mensis elul quinquaginta duobus diebus factum est ergo cum audissent omnes inimici nostri ut timerent universae gentes quae erant in circuito nostro et considerent intra se metipsos et sirent quod ad eo factum esset opus hoc sed et in diebus illis multe optimatum iudeorum epistole mittebantur ad Tobiam et a Tobia veniebant ad eos multi enim erant in Judea habentes juramentum eius et quia gener erat secenie filii area, et Ioannan filius eius acceperat filia Mosollam filii Barachie. Sed et laudabant eum coram me, et verba mea nunciabant ei, et obias mittebat epistolas ut terreret me. Liber septimum Posquam autem edificatus est murus, et posui valvas, et posui valvas, et recensu janitores et cantores et levitas precepi anani fratri meo et ananie principi domus de Hierusalem ipse enim quasi vir verax et timens deum plus ceteris videbatur et dixi eis non aperiantur porte Hierusalem usque ad calorem solis cumque aduc assisterent clause porte sunt et topi late et posui custodes de habitatoribus Hierusalem singulos per vices suas et unum quenque contra domum suam civitas autem erat lata nimis et grandis et populus parvus in medio eius et non erant domus edificate Deus autem dedit in corde meo et congregavi optimates et magistratus et vulgus ut recenserem eos et in veni librum census eorum qui ascenderant primum et in ventum est scriptum in eo isti filii provinciae qui ascenderunt de captivitate migrantium quos transtulerat Nabucodonosor rex Babylonis et traversi sunt in Hierusalem et in Judeam unus quisque in civitatem suam qui venerunt cum Zorobabel Josue Nehemias Azarias Ramias Naamani Mardocheus Belsam Mesfarat Begoai Naum Baana NUMERUS VIRORUM POPULI ISRAEL FILIS FAROS DUO MILIA CENTUM SEPTUAGINTA DUO FILIS safatia TRECENTI SEPTUAGINTA DUO FILI AREA SEXCENTI QUINCOAGINTA DUO FILI FAT MOAB FILIORUM josue ET joab DUO MILIA OCTINGENTI DECEM ET OCTO

Fili Adonicam sexcenti sexaginta septem. Fili Beguai duo milia sexaginta septem. Fili Adin sexcenti quinquaginta quinque. Fili Ater, fili Ezecie, nonaginta octo. Fili Asen, trecenti viginti octo. Fili Besai, trecenti viginti quatuor, fili aref centum duodecim fili gabaon non aginta quinque fili betlehem et netufa centum octoginta octo viri anatot centum viginti octo viri betatmot quadraginta duo viri cariatiarim Cephira et Beroth septingenti quadraginta tres. Viri Rama et Geba sexcenti viginti unus. Viri Magmas centum viginti duo. Viri Betel et Ai centum viginti tres. Viri Nebo alterius quinquaginta duo. Viri Elam alterius mille dugenti quinquaginta quattur. Fili Arem 300 viginti. Fili Jerico 300 quadraginta quinque. Fili Lod Adit etono septingenti viginti unus. Fili Sena tria millia nongenti triginta. Sacerdotes Fili Idaia in domo Iosue nongenti septuaginta tres. Filii Emmer 1552 Filii Fasur 1247. quadraginta septem Filii Arem 1000 decem septem Levite Filii Josue et Cedmihel. Filiorum Oduie septuaginta quatuor Cantores Filii Asaf centum quadraginta octo Janitores Filii Sellum fili ater fili telmon fili acub fili atita fili sobai centum triginta octo natinei fili soa fili asufa fili tebaot fili ceros fili sia fili fadon fili lebana fili agaba fili selmai fili anan Fili Jedel, Fili Gaer, Fili Raya, Fili Rasin, Fili Nekoda, Fili Jesem, Fili asda, Fili Fazia, Fili Besai, Fili Munim, Fili Nefusim, Fili Bakbub, Fili Akufa, Fili Harur, Fili Besloth, Fili Maida, Fili Arsa, fili Bercos, fili Sisera, fili Tema, fili Nasia, fili Atifa, fili Servorum Salomonis, fili Sotai, fili Soforet, fili Farida, fili Jahala, fili Darkon, fili Jeddel, fili Safatia, fili Hatil, fili Fokaret, fili Fokaret, qui erat hortus ex Sabaim filio Amon. Omnes natinei et filii servorum Salomonis trecenti non aginta duo. Hi sunt autem qui ascenderunt de Telmela, Telarsa, Cherub, Adon, et Emmer, et non potuerunt indicare domum patrum suorum et semen suum utrum ex Israel essent filii Dalaia fili Tobia, fili Necoda, seccenti quadraginta duo, et de sacerdotibus fili Abia, fili Acos, fili Berzellae, qui accepit de filiabus Berzellae galaditis uxorem, et vocatus est nomine eorum. Hi quaesierunt scripturam suam in censu, et non invenerunt, et eiecti sunt de sacerdotio. Dixitque atersata eis ut non manducarent de santis santorum, donec staret sacerdos doctus et eruditus. Omnis multitudo quasi vir unus quadraginta duo milia trecenti sexaginta, absque servis et ancillis eorum, qui erant septem milia trecenti triginta septem, et inter eos cantores et cantatrices ducenti quadraginta quinque equi eorum septigenti triginta sex muli eorum ducenti quadraginta quinque cameli eorum quadrigenti triginta quinque asini sex milia septingenti viginti non nulli autem de principibus familiarum dederunt in opus a tersata dedit in thesaurum auri drachmas 1000 fielas quinquaginta tunicas sacerdotales quinquagintas triginta et de principibus familiarum dederunt in tesaurum operis auri drachmas viginti milia et argenti mnas duo milia ducentas. Et quod dedit reliquus populus auri drachmas viginti milia et argenti mnas duo milia et tunicas sacerdotales sexaginta septem habita verunt autem sacerdotes et levite et janitores et cantores et reliquum vulgus et nati in ei et omnis Israel in civitatibus suis finis partis quinquagesime secunde